yuhanna simore jeeɗiɗi caggal ɗum yeesu woni e yiilaade e nder galile o yiɗaano yiilaade e nder yude ngati ardiiɓe yahuda en ɓe yilotonoo ko warde mum kew yahuda en turɗi ngu ɓattinooma ndeen miñiraaɓe makko ɓe mbiimo ummoɗo faa yude mbele almuɓɓi maaɓe ina njiya golle ɗe mbaɗataa ɗee hay gooto suuɗo tawa ko waɗata so tawi ene yiɗi anndeede tawde aɗa waɗa golle baaɗe ni waɗ feere haa aduna o yiima miñiraaɓe makko ɓe e koye mumen gonɗinaano mo o wiiɓe sahaa am yonaani taw ɗo mon sahaa fof ina moƴi aduna o waawaa annje on kono miin omo animi sabu mbuɗo seetonooma golle makko bonɗe onon njeheeto kewto miin mi yahaani to ngun kew sabu sahaa am yonaani taw caggal nde o haalni ɓe ɗum o heddii galile kono ndeen miñiraaɓe makko ɓe njehi to kewto kankane o yehi kono e cuuɗoor o feññanaani hoore makko ardiiɓe yehuda en ɓe ina njilotonoomo e nder kew hee ina mbiya hoɗi to o woni heewɓe e diɗɗal he ina ñumbotono ko faate e makko ɓe ina mbiyatno o neɗɗo moƴƴo ɓeya ina mbiyatno ala o majjinata yimɓe tan kono hay gooto haalatano dande dow ko faati e makko saabu ɓe cuusano ardiɓe yahuda en ɓe nde yeehi ha e hakkude kew he o faati to galle allah to o woni o janguinde ardiɓe yahuda en ɓe kaawa goni e wiide holino andiri ɗum fof tawde o janngani o jaabiɓe o wii jangde nde jannginanmi nde ummaake am ummii koye nelɗomi o kala jiɗɗo wadde sago allah ma anndu so tawi jangde nde ummii ko ta allah walla so tawi kaaldanmi ko mbaawa kam tan kaaldowo mbaawka mum tan jiilotoo ko teddungal hoore mum kono jiilotooɗo teddungal nelɗo ɗum ko gongiyante hay hunde oñaki e jomum musa rokki on sariya wona ndenne dey hay goto e mon rewani sariya o holi ko waɗi oɗon jiilo wardemi diɗɗal ngal jaabimo wi ka molaɗo sayɗani holi jiilotoɗo wardema o jaabi o wiɓe mbaɗmi ko gollal gotal te haawi on onon fof ndenne dey sabu muusa wi'i on yo on ɓornu sukaaɓe mon hay sino tawi wona muusa fuɗɗi ɗum fuɗɗi ɗum ko taaniraaɓe mon oɗon jaɓa ɓornude neɗɗo hay e ñalawma foftere nden noon so tawi neɗɗo ina waawi ɓoornede e ñalawma foftere mbele woto sari e muusa diweede holi ko waɗi oɗon cakanami sabu mi sellini neɗɗo no wooruno e ñalawma foftere woto ñaawirte yimɓe no njiiruɗon ɗumen fof ñaawete e dow goonga huunde e yerusalem naaɓe ngoni e wiide mote wonaa ko o gorko ɓe njiirotonoo warde ƴeewee ambona haala e hakkunde yimɓe ɓee te o wi'aaka hay huuɗi mate ardiiɓe ɓee ko heɓtinɓe ko kanko woni almasiihu o ndennde dey oo ɗoo gorko eɗen nganndi to jiyaa almasi o noon so ari hay goto andata to jiya ɗo janguinanno e nder galle allah heɗo o wulli o wi mbiɗon oɗon gandimi kadi oɗon gandi to jeeyami ndene dey wona min addi hooram nelɗomi o ko gongiyante kono on gandamo min mboɗa andimo saabu ko e makko ngummimi te ko kanko nelimi ko ɗum waɗi ɓe jiili jaggude mo kono hay goto fawani makko junngo ngati waktu makko yonano taw kono hewɓe e diɗɗal ngal gonɗinimo goni e wiide so tawi almasihu o ari beele ma wawa wadde kawisaji ɓurɗi hewde e ɗi oɗo waɗi ɗi farisa en ɓe nani ko diɗɗal ngal ñumbotono faade e makko ko nden ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e farisien en ɓe neli gardeji yo jaggu mum e on saaha o wi mami wondu e mon saaha daɓɓo kadi caggal ɗum mi rutto to nelɗomi o ma on jiilomi kono on jiitata kam sabu to jogormi wonde to on mbawa yaade toon ardiɓe yahuda en ɓe namnodiri e koye mumen holito anni yaade ha mbasani yitudemo beele o yahat kota yahuude en sariɓe e nder guerek en ɓe ngam jangguinde guerek en ɓe wima en jiilomo kono en jiitatamo kadi en mbawa yaha to jogori wonde to holi ko yiɗi wiide e ɗin konngoli ñande ñalawma cakkitiɗo o ñalawma ɓurɗo fayodinde e kew o o dari o wulli o wi kala domnuɗo yo are am yara gati kala gowninɗomi no binniɗi mbiri ni mamaje ndiyam guurɗam ngiwu e ɓernde mum mbala o wiyatno noon ko ruhu mo gonɗinɓe mbo jogori heɓde o gati ruhu o rokkanoko taw saabu yeesu suwano taw mawninede hunde e diɗɗal ngal caggalde nani ɗin kongoli woni e wiide ko o tigi woni annabi o woɗɓe goni e wiide ko kanko woni almasihu o woɗɓe kadi goni e wiide beele almasihu o ina wawi ummorade galile beele binde ɗi mbiyani almasihu o ko iwri dawuda te ummoto ko betlehem wuuro dawuda en e nder ɗum diɗɗal ngal fecci sababude makko woni e maɓɓe jiɗno ko jaggudemo kono hay goto fawani makko junggo gardeji ɗi dutti to ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e pharisien en ɓe ɓen namni ɓe mbi holi ko wayde on gaddanimo gardeji ɗi jaabi mbi min meeɗa yiide baɗono o gorko ni wawde haalde pharisien en ɓe keɓɓiti mbi mate onon ne on puumtama beele woni ardiɓeɓe walla pharisien ɓe gonɗinɗomo ngal diɗɗal human bindeɓe saariya ko kuɗagal nikodem gooto e maɓɓe jaanooɗo to makko ko adii ɗum o wiiɓe mbela sariyemen o ina waawi fawde kuugal e dow neɗɗo tawa heɗaaka kadi anndaaka ko waɗi ɓe njaabiimo ɓe mbii mata annde ka galile naajo wittunoo moƴƴi maa yii hay annabi gooto iwataa galile caggal ɗum gooto fof hooti galle mum